non, non, non. Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. J'aurais clair tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Tout ce temps, je m'en foutais, je faisais la belle là. Je reviens vers toi, tu me dis que c'est trop tard. Je suis plus Pambella, Pambella, bander un fleuve. Je vais pas mentir, j'ai le seum seum. Faut calmer Ah non, ah non, faut pas bomber. bomber. Ah non, ah non, oh yeah. Ah non, ah non, oh yeah. Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, ce que t'as capté? Moi j'ai parti en sucette. elle a elle a pas dit son dernier mot. Attends s'il te plaît, je vais t'expliquer. Je me suis fait péter, elle m'a dit entre nous c'est mort. Et si je pars retrouver pas la folle avec mes potes, je te laisserai toutes mes affaires et tous les soirs fais bien les comptes. Et si mes ennemis viennent un jour sonner à ta porte, tu regardes sous la robe, y'a mon fusil derrière la porte. On contrôle le cartel, chaque jour y'a l'oseille qui m'appelle. La confiance ça ce gagne, fais-moi montrer que dans le bas projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois là tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. toi être là tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? J'ai confiance en personne, toujours dans le sale. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec Melosa. T'as confiance en personne, toujours dans ton sale. Dis-moi pourquoi tu préfères confiance en personne. Toujours dans le sale, dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec lancers.